Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է, որվա թեման հայկական հետք Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններում։ Խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Աջյանը։ Դատելով ադրբեջանական լրահոսից եւ նրան հղում կատարած միջազգային լրատվամիջոցների տեղեկատվությունից Պարզվում է, որ իրոք այդպես է։ Հայկական հետ նարկա էր Ադրբեջանի արտահերտ տարբերական ընտրություններում, ընդ որում եւ նախընտրական, եւ հետընտրական շրջաններում։ Հասկանալի պատճառով ընտրությունների նախորյակին եւ բուն ընտրությունների օրը, այսպես ասած, լարության օրերին այդ մասին եւ ոչ մի հարտակից ոչինչ չի բարձրաձայնվել։ Պարզապես այդ հարթակները չկային համաձայն օրենսդրական նորմի պահանջի։ Իսկ պարզում է արտահայտությունը կարելի է դիտարկել եւ ընկալել թե առանց շագերտների, թե շագերտների մեջ։ Արտահայտության առանց շագերտների տարբերակը բխում է նախընտրական քարոզարշավի շրջանում նախագահի առանց բացառության բոլոր տեխնացուների, հանրության դատին ներկայացված ծրագրային դրույթներից եւ հրաապարական ելույթներից, որոնցում Կարմիր թելի պես անցնում էր ադրբեջանական ձևակերպում ասած հայ-ադրբեջանական Ղարաբաղյան հակամարտությանը, իրականում ադրբեջանա-արցախյան հակամարտությանն ուժային լուծում տալու անհրաժեշտության գաղափարը։ Ավելին, նույն այդ դիրքորոշումն էին արտահայտում նաև ընտրությունները բոյկոտած ադրբեջանական ընդդիմությունը՝ իդիմս ազգային խորհուրդ կոչվող դաշինքի մեջ մտնող կուսակցությունների եւ Ադրբեջանում քաղաքական հալածանքներից մազապուրց եղած ու Եվրոպաներում եւ Ամերikaներում ապաստանած տարագիր ադրբեջանցի գործիչները։ Գործող իշխանություններին սուր քննադատության ենթարկելով ըստ իրենց առաջին անհրաժեշտության այդ ազգային հրամայականում հապաղելու հանցավոր անգործություն դրսևորելու համար Չկրկնենք Ադրբեջանի վերընտրված նախագահի Իլամ Ալիևի փքուն հողորտանքներն Արցախը զենքի ուժով հետ վերադարձնելու Հայաստանի տարածքն ադրբեջանական ժողովրդի պատմական հողեր հրճակելու մասին, որոնց շուրջ նա անիմաստ ու անհեռանկար ճռոմբանում է պատեհ թե անպատեհ։ Այդ մասին քանից ենք ասել, բայց ահա այդ մտագարության համատեքստում միանգամայն յուրօրինակ հնչերանգ է պարունակում նախագահի տեխնատուներից մեկի Ռազի Նուրուլլաևի խոստումը, որ նա հնչեցրել է նախնդրական քարոզարշավի ընթացքում տեխնատուների հերոստատեսային բանավիճի ժամանակ։ Ադրբեջանի այդ չկայացած նախագահը խոստանում էր իր ընտրվելու դեպքում ստանալ միջուկային տերություններից մեկի Պակիստանի աջակցությունը Ղարաբաղի վերադարձման գործում ասել է երևի թե ինքն էլ չգիտակցելով, որ կապույտ էկրանների առջև բանավեճի ընթացքին հետևող ադրբեջանական հանրության նակամա խոստովանում է իր երկրի ռազմական անզորությունը Արցախի պաշտպանության բանակի եւ ընդհանուր առմամբ հայոց զինված ուժերի առջև։ Այնպես որ, ինչպես տեսնում ենք, հայկական հետքը միանգամայն ակնհայտ էր ու գործուն Ադրբեջանի ապրիլյան ընտրական գործընթացում եւ վերանշված բարձվում է արտահայտությունը միանգամայն իրավացիորեն զրկվում է ճագերտների մեջ առնվելու շնորհից։ Իսկ հա ճագերտներն ինքնաբերաբար հայտնվում են, երբ Բաքվում տարբեր մակարդակներով հայտարարություններ են հնչում, թե նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ որոշ դիտորդական խմբերի եզրակացություններից հայկական կաշառատվության հոտ է փչում։ Որպես կոնկրետ թիրախ մատնանշվում է ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների բյուրոյի, ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի եւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդների համատեղ հայտարարությունը։ Փաստաթղթում մասնավորապես արձանագրված են դիտորդների նկատած մի ամբողջ շարք էական թերություններ ու խախտումներ, Նախ նշվում է, որ ընտրություններում չի եղել իրական մրցակցություն իրավունքների համանախապակման եւ այդ թվում մամուլում բազմակարծության բացակայության պայմաններում։ Ապա տեխնացուները խուսափել են գործող նախագահին ուղղակիորեն վիճարկելուց կամ նրան քննադատելուց։ Ընդ որում, տարբերակում չի դրվել գործող նախագահի քարոզարշավի եւ պաշտոնական գործողությունների միջև։ Ընտրությունների օրը նկատվել են պարտադիր ընթացակարգերի զանգվածային անտեսում, թափանցիկության բացակայություն, բազմաթիվ լուրջ խախտումներ, այդ թվում զանգվածային լցոնումներ։ Քվեների հաշվարկի ավելի քան կեսը դիտորդների կողմից գնահատվել է բացասաբար, հիմնականում դետավորյալ կեղծումների եւ ընդհանցակարգերի ակնհայտ անտեսումների պատճառով։ Ընտրություններն ընթացել են իշխող նոր Ադրբեջան քուսակցության գերակայության պայմաններում։ Անդիմությունը բոյկոտել է ընտրությունները ոչ մրցունակ միջավայրի եւ ժամանակի ոչ բավարար լինելու պատճառով։ Ընդհանուր առմամբ ընտրաշավն աչքի է ընկել համանապակ հանրային մասնակցությամբ։ Իշխող կուսակցության ընտրաշավը հանձին գործող նախագահի լավ կազմակերպված էր եւ լավ ռեսուրսներ ուներ, իսկ իշխող կուսակցության տեխնացուն ինքն իր համար ընտրաշավ չի արել, բայց այցեր է իրականացրել ամբողջ երկրի տարածքում եւ հանդիպել բարձրաստիճան հյուրերի հետ։ Մյուս 7 տեխնացուների ընտրաշավները համանապակ էին եւ աչքի են ընկել տարածքային կառույցների եւ ռեսուրսների բացակայությամբ։ Ընդ որում, ԵՀԿ կարճաժամկետ դիտորդական առաքելության ղեկավար Նիլզ Զադեսյանն կոչ է արել Ադրբեջանի իշխանություններին ուշադիր ծանոթանալ այն հանրահանրականներին, որոնք ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների բյուրոն կանի իր վերջնական զեկույցում։ Համատեղ եզրակացության հրապարակման արարողությունը, որ տեղի է ունեցել ընտրությունների հաջորդ օրը ապրիլի 12-ին, Ինչպես տեղեկացնում է Կովկասկի ուզել լրատվամիջոցներ էլեկտրոնային կայքում, Փաստորեն ընդհատվել է մամլո ասուլիսին ներկա գտնված իշխանության կողմնակիցների, արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյաների եւ իշխանամետ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների ճիչ ու աղմուկի հետևանքով, ովքեր դիտորդներին մեղադրում էին կանխակալության մեջ բնականաբար նաև հայկական կողմնակալության մեջ։ Քանզի առանց հայկական հետքի մատնանշման, ինչպես ավանդույթի տեսքով ընդունված է Բաքվում, Ադրբեջանի հասցեին ոչ մի քննադատություն այլ կերպ չի ընկալում, անկախ նրանից, թե երկրագնդի որ բևեռում է այն հնչել։ Առաջիններից մեկը հայկական հետքի գծիկն այդ առնչությամբ փորձել է բացել Ադրբեջանի Միլլի մեջլիսի առաջին փոխնախագահ Զիաֆատ Ասկերովը, Ադրբեջանական ապա լրատվակայքի փոխանցմամբ նշելով, որ եվրոպացի դիտորդների համատեղ հայտարարություն լրիվությամբ կազմել է կանխակալ ու յենթակայական պատկերացումների հիման վրա, նա ասել է բառացիորեն հետևյալը մեջ բերում եմ. Թղթի այդ կտորի վրա հայտարարությունը կազմված է հակաադրբեջանական ուժերի կողմից հայերի փողերով մեջբերման ավարտը։ Նույնը կամ գրեթե նույնը ասել է ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների բյուրոյի օկնական Վուգար Ահմեդովը հայտարարելով, թե համատեղ հայտարարությունը կազմված էր նախօրոք դեռևս Եվրոպայում եւ թե այդ դիտորդական առաքելության մեջ մտնող անձինք ընկել են այն մարդկանց ազդեցության տակ, ովքեր հակաադրբեջանական դիրքորոշում ունեն ու ծառայում են հայկական շրջանակների շահերին։ Ոստի եւ ինքը որպես բողոքի նշան հրաժարական է տվել իր զբաղեցրած պաշտոնից։ Եվ քանի որ նրա այդ հայտարարությունը համահունչ է նաև գործող նախագահի աշխատակազմի դիրքորոշմանը, որի ազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկը Իլհամ Ալիևի արտաքին քաղաքականության հարցերով օկնական Նովրուզ Մամեդովը Ռուսաստանի Նովոստի լրատվական գործակալության հաղորդմամբ շեշտել է, թե եվրոպացի դիտորդները որպես զեկույց տարածել են նախապես պատրաստված նյութ, ուստի անշուշտ դժվար չէ կռահել, որ պատեհ առիթի ճարպկորեն օգտված այդ հերատես երիտասարդն անգործ չի մնա Բաքվում։ Միջադեպի վերջին ակորդը, որ հնչել է Բաքվում, աղմկահարույց եզրակացության հեղինակների, եվրոպացի դետորտների կանչն էր Ադրբեջանի արտգործնախարարություն ու նրանց ներկայացված վճռական բողոքը, ինչի մասին հաղորդագրություն է տարածել այդ գերատեսչության մամլոյ ծառայությունը։ Սակայն անկախ այն բանից, թե մեր հարևանների ընտրական գործընթացում եղել կամ չի եղել հայկական հետքը, ապրիլի 11-ի նախագահական ընտրություններում որոնք ըստ հաջորդականության 8-րդն են եւ առաջին արտահերթը նորանկախ Ադրբեջանում, ընտրազանգվածի քվեների գերակշիռ մեծամասնությունը վերստին շահեց այդ հանրապետության թվով 4-րդ նախագահ Իլհամ Ալիևը, փաստորեն 4-րդ անգամ ընտրվելով այդ բարձրագույն պաշտոնում։ Այն ինչը սպասվում էր Ադրբեջանում, անգամ այդ երկրի ընդդիմադիր քաղաքական շրջանակներում եւ ինչը գրեթե միաբերան կանխագուշակում էին քաղաքական մեկնաբաններն ու վերլուծաբանները։ Ինչպես հայտնի է, առաջին անգամ նա ընտրվել է 2003 թվականի հոկտեմբերի 15-ին, ստանալով ընտրողների քվեների 77%-ը։ Ընդ որում այդ պաշտոնի համար առաջադրվել էր բավական աղմկահարույց իրադրության մեջ։ Գրսեր Ալիևի նախագահ հայրը Հեյդար Ալիևը, որ իբր թե այդ ժամանակ բուժում էր Անկարայի հիվանդանոցներից մեկում, բայց իրականում արդեն մահացած էր կաթվածից, հոգուտ իր իսկ կողմից վարշապետ կարգված որդու հանել էր առաջիկա նախագահական ընտրություններում առաջադրված իր թեկնածությունը։ Ապա Ավակ Ալիևին, բայց դարձյալ իրականում հանգության նախագահի դիակը տեղափոխել է Միացյալ Նահանգներ, Օհայո նահանգի Քլիվլենդ քաղաքի կլինիկա, որպես թե բուժումները շարունակելու համար Այսպիսով ադրբեջանական հանրությունից թաքցնելով բուն իրողությունն առայն, որ Իլհամ Ալիևին վարչապետ նշանակելու եւ հոգուտ որդու իր տեղնակցությունը հանելու Ալիև հոր որոշումներն արձանագրած փաստաթղթերը փաստորեն կեղծված են։ Իսկ Հեյդար Ալիևի մահը հայտարարվեց միայն դեկտեմբերի 12-ին, այն ժամանակ, երբ արդեն ավարտվել էր ընտրական գործընթացը եւ Ալիև որդին բազմած էր հոր թափուր բասկաթորին։ 5 տարի անց 2008-ի հոկտեմբերի 15-ին Նա վերընտրվեց նախագահի պաշտոնում ընտրողների 88.73 հարորդական տոկոս ձայնով, բայց քանի որ երկրի հիմնական օրենքով սահմանված էին նույն անձի համար ընդամենը երկու հաջորդական ընտրություններ, ուստի եւ 2009 թվականի մարտին անցկացվեց սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե, համաձայն որոնց չեղարկվեց այդ իրավական սահմանափակումը, ինչը նրան հնարավորություն ընձեռեց երրորդ անգամ առաջադրվել 2013-ին եւ ձայների 84.55 հարյուրական տոկոսով հաղթել հոկտեմբերի 9-ի նահանգական ընտրություններում։ Իսկ ահա տարիներ անց 2016-ի սեպտեմբերին անցկացված հերթական համանդրական հանրակրվեով ամրագրվեց նախագահի լիազորությունների նոր ժամկետ՝ նախկին 5-ի փոխարեն 7 տարի ինչը նրան չորրորդ անգամ նախագահ ընտրվելուց հետո հնարավորություն է տալիս երկիրը կառավարել մինչև 2025 թվականը։ Ուշագրավ է, որ բոլոր այդ ընտրությունների դիտարկման արդյունքների հիման վրա էլ ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի եւ ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների բյուրոյի դիտորդական առաքելությունները, ինչպես նաեւ ԱՄՆ պետդեպարտամենտը հրապարակել են բացասական եզրակացություններ ամեն անգամ հարուցելով Ադրբեջանի իշխանությունների դժգոհությունն ու զայրույթը, որոնց մեջ սակայն որքան ներում է հիշողությունս հայկական կաշառատության մասին ակնարկ անգամ կարծես թե չկար։ Թեկուս հայկական հետնայտ ընտրություններում, ինչպես եւ դրանց միջանկյալ ժամանակներում, մշտապես է տերում Ադրբեջանի դիմադիր թե ընդդիմադիր քարոշցյան տիրույթում հանձին դարձավ Բաքվի իշխանությունների սադրիչ եզրաբանությամբ ասած հայ-ադրբեջանական Ղարաբաղյան հակամարտության իրականում ադրբեջանա-արցախյան հակամարտության կապակցությամբ։ Ադրբեջանում անցկացված արտահերտ նախագահական ընտրությունների առնչությամբ եւս մեկ զուգահեռ, որ կարծում եմ կհետաքրի մեր ունկնդիրներին, Պարզվում է, որ դրանք որոշակի տարբերություններ ու նմանություններ ունեն Ռուսաստանի եւ Բելարուսի ընտրական գործընթացների հետ։ Նախ որպես տարբերություն, Ադրբեջանի նախագահը 4-րդ անգամ վերընտրվել է ավելի բարձր արդյունքներով, քան նրա ռուսաստանցի եւ բելարուսի գործընկերները Վլադիմիր Պուտինը եւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Իլհամ Ալիևը ստացել է քվեարկության մասնիկների 86.3%-ի, իսկ նրա մերձավոր զինակից Զահիդ Օրուժը 3.11%-ի քվեն։ Ռուսաստանի այս տարվա մարտի 18-ի նախագահական ընտրություններում Պուտինը հավաքել է 76.69%-ական տոկոս զայն, այսինքն գրեթե 10%-ով քիչ քան Ալիևը։ Դա այն դեպքում, երբ Ադրբեջանում քվեարկության մասնակիցների թիվը 7%-ով ավելի էր, քան Ռուսաստանում, իսկ երկրորդ տեղը գրաված Ռուսաստանի կոմքսի տեխնացու Պավել Գրուդինինը ստացել է զայների 11.77%-ը։ Ինչպես Պուտինը, նույնպես եւ Ալիևն ընտրություններում ունեին 7 մրցակից, որոնք բոլորն էլ այլընտրանք չէին ներկայացում։ Այս առումով միակ տարբերությունն այն է, որ Ալիևն առաջադրվել է կուսակցության կողմից, Իսկ Պուտինն ընտրություններին մասնակցել է ինքնաառաջադրման կարգում։ Երկուսի համար էլ դա 4-րդ ժամկետն էր, նկատի առնելով, որ Պուտինը որպես նախագահ ընտրվել է 2000, 2004, 2012 թվականներին եւ ահա նաեւ 2018-ին, այս անգամ 6 տարի ժամկետով 2008 թվականի դեկտեմբերին Ռուսաստանի համանadrության մեջ կատարված փոփոխությունների հիմքով, իսկ Ալիևը 7 տարի ժամկետով 2009 թվականի համանadrական փոփոխությունների արդյունքում Իշխանության նույնականությունը բնորոշ է եւ Ռուսաստանին եւ Ադրբեջանին, ինչպես նաեւ հետխորհրդային տարածքի այլ պետությունների։ Որպես այդպիսին զորօրինակ ներկայանում է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ով իր այդ պաշտոնը զբաղեցնում է 1994 թվականից։ Նրա նախագահության առաջին ժամկետը 7-ամյա էր, բայց 1996 թվականին իր իսկ նախաձեռնած համանadrական փոփոխությունների հանրակրվեից հետո նրա նախագահական կառավարման ժամկետի հաշվարկը սկսվել է 0-ից։ 2015 թվականի հոկտեմբերին կայացած ընտրություններից հետո սկսվել է Լուկաշենկոյի նախագահության 5-րդ ժամկետը։ Այդ ընտրությունների արդյունքներով քվեարկության մասնակիցները 87.22%-ի պարագայում նա ստացել է քվեների 83.47%-ը։ Պուտինի եւ Լուկաշենկոյի համար այս վերջին նախագահական ընտրությունների արդյունքները եղել են ամենաբարձրը, իսկ ահա Իլհամ Ալիևի համար ամենաբարձր արդյունքը գրանցվել է 2008-ին։ Լուկաշենկոյի հետ մրցակցում էր 3 թեկնածու, որոնցից Տատյանա Կորոչենկոն գրավել է երկրորդ հորիզոնականը 4.4%-ով, իսկ մյուս երկուսը գործող նախագահի հաղթանակը շտապել են ճանաչել նախքան ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը։ Իսկ ահա Իլհամ Ալիևի մրցակիցներից մեկը Հաֆիզ Հաջիևը, թող զավեշտ չթվա, եթե ասեմ, մասնակցելով քվեարկությանը, լրագրողներին հպարտությամբ հայտարարել է, որ իր քվեն տվել է Իլհամ Ալիևի թեկնածությանը, ըստ որում Պարզվում է, նախագահի տեխնացու Հաջիևի մայրը նույնպես քվեարկել է ոչ թե հարազատ որդու, այլ գործող նախագահի օկտին։ Ահա այդ է ադրբեջանական իրականությունը եւ այդպիսին այդ երկրի հանրությունը, ադրբեջանական ժողովուրդը։ Երևի թե ճիշտ են ասել անցյալի իմաստունները՝ յուրաքանչյուր ժողովուրդ արժանի է իր իսկ ընտրած իշխանությանը։